француз нарахував понад 150 тварин. Морські леви лежали грубками, і коли люди підійшли до крайньої з них, великий самець підвів голову і зверхньо подивився на прибульців. Це ж гарем, прошепотів француз і підступив ще ближче. Самець недружелюбно загарчав тоді відвернувся і почав байдуже чухатись. А самиці мов би, не помічали дивних двоногих істот. Вони не вважають нас достойними уваги. Та коли Жак Антуан підійшов до старого лева кроків на п'ять, той раптом схопився і погнався за ним з лютим гаркотом. Жак Антуан одбіг, а володар Гарем повернувся до самиць і почав знову чухатися передніми плавцями. Ці звірі навряд чи бачили людей. Вони нас абсолютно не бояться месьє. Булат був іншої думки. Тюлені не боялися людей, бо люди їх досі не займали, як і отих морських слонів, яких вони бачили, бувши на французькій станції Пор-О-Франс. І все-таки ми мусимо вбити цього ватажка. Іншого виходу в нас немає, не без жалю думав Булат. Почувши крики, він глянув на бар'єр. Нансен показував рукою праворуч. Булат глянув і зрозумів його. Там лежало зо два десятки невеликих тюленів, певно, молодих самців, які ще не дійшли статевої зрілості й сили, щоб відбити самок у дорослих дужих самців. Булат порадився з товаришами. Вони втрьох обминули крайній гарем, глянули на ескімоса, який схвально кивав згори, і підійшли ближче до бар'єра, де лишалася вільна зона світло-зеленої води. Понад ополонками лежали невеликі тварини, і Турбален здивовано гукнув. Так це ж тюлені Уеддела, містере матрос. Всі тюлені відрізнялись од ливів розмірами і кольором. Сіра блискуча шкіра в них була в ряботинні білуватих плям. Турбалон підійшов до крайнього тюленя, який солодко спав, повернувшись боком до сонця, і помалу копнув його під бік. Тюлень розплющив великі вирячкуваті очі, невдоволено муркнув, почухав ударене місце плавцем перекинувся на другий бік і знову заплющив очі. Турбален підійшов до товаришів. Чому ж ви не стріляли? спитав француз. Стріляйте самі, ось вам пістолет. Норвежець простяг йому зброю і квапливим рухом обібрав зі щік невидиму іншим павутину. Жак Антуан покрутив пістолет і рішуче пішов до чистої води але згодом повернувся. Ну що? Нічого особливого. Вам теж не вистачило снаги. Чому ж ви не стріляли? Хто? Я? Я й не збирався. Я просто погляну на ці божі створіння зблизька. Стріляти так ніхто і не наважився. Жак Антуан сказав, якби вони на нас кидались або хоча б намагалися втекти. Інакше виходить просто нечесно, хай йому чорт. Уникаючи дивитись один на одного, вони побралися до свого шнура. Уже на горі Жак Антуан пояснив ескімосові. тюлені нам показали мандат. Розумієте? Охоронний мандат. Кого показали? Ескімос нічого не розумів. Булат коротко розтлумачив йому ситуацію, і той сказав. Я стріляти тюлені, тільки покажіть, як стріляти пістолета. Булат пояснив, але спускати ескімоса вниз не зважився. Собаки без господаря могли вчинити бунт, і тоді довелося біти до бази пішки. Нагодувавши собак, вони весь зворотний шлях не прокопилися й словом. Нічого не знайшли. Відмігся від лорда Омбо турбалом, коли той почав розпитувати про влов. Нічого?